Da har jeg med meg Mac Stone på telefonen. Og du har vært borti en spesiell situasjon med muglere. Ja, man kan jo påstå det. <laughs> jeg kom over en artikkel i Trønderavisa. Trønderavisa, men i Nord-Trøndelag, da. Ja. Hva var det som skjedde som gjorde at du kom i avisa? Ja, det var jo selvfølgelig på en krasjtur som planlagt en hel dag. En krasj i Steinkjer-området. Og masse mysterier som var løst på forhånd. så altså, jeg hadde jo sett blinka meg ut en eh, tre-fire-åtte jorda her, da. Så parkerte jo på en strekkvei inntil det jordet og for jo innom skogen. da. Uten å halvtimes tid på å finne en jævla <laughs> kretsjene. Når jeg eh, kom tilbake, så sto jeg jo var eh, innparkert av en sivilbil. Så jeg hadde jo kravet til å bare sette meg inn i bilen og begynne å prate inn hvor jeg skulle neste. Så begynte jeg rygg og sakte og sikkert mot enden og håpet om jeg å flytte meg. Men det gjør jeg ikke. Så jeg sto bom først og sperra meg inn. Liksom. Så begynte jeg å se litt i speilet, og så ser jeg at det er febrilsk telefonering i mobilen, Så, ja, ja, så jeg regna med at eh, OK, her er det politi på gang. <laughs> så som sagt, jeg hadde jo ikke travelt, så jeg satt meg bare der og venta. Og, og eh, det kom jo en utrykningsbil med blålys etter samtidig minutter med tre konstabler som banka på vinduet til meg og lurte på hva jeg holdt på med. Jeg prøvde jo som sagt bare å forklare at jeg ikke var gøy å catche og visste mappen på nattrattet og full bakke. Ja, nei. Men uh, var ikke nærmere gjestene han har vært, han. Ja, det måtte nå det. Jeg følte eh, at jeg ble pressa til det. ja, du finner to nei, tre mistere oppe i skogen. Altså, en av dem var fullt av sånn Tinder-egg eh, oppi. Så jeg tenkte at OK de, da kan jeg eh, herje litt med dem med liksom. samme. Så forklarte jeg at eh, det var et mysterium. De har funnet ja, en boks med Kinderegg oppe i skolegården. Ja, da måtte jeg vise dem akkurat det. Så jeg gikk vi unna den. Og jeg kom frem til retesten, og de begynte å åpne hver en Kinderegg. Eh, da, For det var typisk narkotika, oppbevaringsting. Mm. Og eh, ja, jeg måtte jo fem stjerner, da. Lise Klein en om jeg var i nærheten av å få med meg i eller loggen. da. Jeg vet ikke om jeg bort på kassalen deres, og nei, det var noen liksom en da. <laughs> Så <laughs> eh, jeg var nesten sånn at nå skulle jeg arrestere meg, men jeg <laughs> fant ut at ja, ja, det var sikkert greit at det var geocaching, da på en måte vise deg hvor mye cash, eh, cash du var i Steinkjer-området, for de var ikke klar over at det var så mye. Nei. Det er det. Så, ja. Ikke sant. Men liksom, i ettertid så har jeg fått vite av casheowneren at det var et narkorer i nærheten der som de hadde under oppsikt. Så de, så de hadde eh, jorda under oppsikt hele tida. Det sto ikke noe mye på kassebetingelsene. Så ja, det var en jævlig artig opplevelse. Ja, ja. Ja, det sier jo at en ikke er ordentlig casher før en har vært borti politiet. Nå har ikke politiet kontakta meg eh, når jeg er casha, men en eh, har nå fått rare blikk eh, fra muglere eh, når en eh, driver og casher, da. Ja, det er rart å høre på middelaldrende tall inn med છોટે en busk પુષ્કળ ikke sant. Det er rart at han ikke er rart. Ja, det er en helt utrolig cash-historie du har der. Men hva eh, eh, tenker du om eh, casheeiere og egentlig cashere òg sitt ansvar i forhold til å vekke mistanke hos politiet? Nei, det, det de har gjort i Namsos, de har jo øh, Eh, om geocache og hvor mye det er i områdene. Så her i Memphis er han fullstendig klar over at ja, det er tjukt. Da. Så da er det bare jo, for han vet jo av de fleste plassene nå. <laughs> Men eh, vi har jo hatt flere, eh, flere hendelser der han har vært hjem til folk her i Namsos òg, før vi gikk til dem og sa at sånn og sånn er det. Så det er veldig viktig å informere dem om at fjæra her og hele og sånne ting. I hvert fall på litt sånn suspekte plasser i byen her i området. Sånn at er greit å opplyse. Jeg sånn er det liksom. sjøl casha veldig mye i Oslo, og det å gå rundt i sentrum og ulike strøk der og leite etter disse små boksene, og av og til poser også, det er ikke alltid like greit. Nei, det, det, det er ikke Men eh, du må jo ta dine eh, hensyn, du òg. Fullt av folk rundt deg, så bør du jo venta med litt. Mm. Ja, har du hatt eh, flere konfrontasjoner etter eh, den episoden, eller? Uh, nei, <laughs> ikke sånn uh, direkte, men. <laughs> ja. Har du noen andre muglerhistorier som du har vært borti? Ikke som jeg har vært borti. Jeg hadde en historie i Namsos da det var to ja, 20-åringer som ble og catcha de har vært langs et Og de har funnet incesten og dratt hjem. Og klokka elleve på kvelden sto politiet på døra til dem og lurte på hva de hadde gjort der og der. Så de måtte jo forklare da, at det var gøy Så det var ikke greit etter hvert. Men det har ikke hørt om det mye oppe Namsos og Nord-Trøndelag. Men eh, din historie, Mekstad, om eh, møtet med politiet må nå tilhøre en av de bedre muglerhistoriene. <laughs> ja, det er artig, det. men det er bra. Mm. Ja, tusen takk til deg, McStone, for at du stilte opp her og delte denne historien med oss. Ja, ja, vær så god.